Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Večer je 8. studenog 1960. godine. Po mnogo čemu jedinstvena izborna utrka za predsjednika Sjedinjenih američkih država gotova je. Izborna mjesta su zatvorena, prebrojavaju se glasovi i počinju dolaziti prvi rezultati. Za predsjednika natječu se republikanac Richard Nixon, 47 godina star koji je 8 godina bio potpredsjednik Dwightu Eisenhoweru i demokrat John Kennedy, 43 godine star senator iz države Massachusetts. Izborna kampanja bila je po mnogo čemu posebna. Oba kandidata rođena su u 20. stoljeću, obojica su veterani drugog svjetskog rata, izabrani u kongres 1946. kada je Kennedy imao samo 29 godina, Nixon 33. Izbornu kampanju obilježile su i četiri debate prenošene na televiziji, koje je gledalo između 85 i 120 milijuna Amerikanaca. Kada su počeli stizati prvi glasovi, bilo je jasno da će izbori biti tjesni. Nixonov tabor zabrinuli su rezultati iz države Connecticut, u kojoj je 1956. Eisenhower lako pobjedio. Sada su iz nje stizale vijesti da je Kennedy dobio 90 tisuća glasova više od Nixona. Kako je prolazila noć, vijesti su bile sve lošije. Nixon je pobjedio u rodnoj Kaliforniji, ali samo za nekoliko tisuća glasova. Kennedy je pobjedio u Teksasu, New Yorku, Pensilvaniji i Michiganu, Nixon u Ohio. Na kraju John Fitzgerald Kennedy pobjedio je sa 34 milijuna 220 tisuća 984 glasa. Nixon je dobio 34 milijuna 108 tisuća i 157 glasova. Ti su glasovi Kennedy donijeli 303 elektorska glasa, Nixon je dobio 219. Nixon je izgubio izbore za manje od 120 tisuća glasova. Ipak već u izbornoj noći pojavili su se znaci da će ovi izbori biti po još po nečemu posebni. Jedan od poziva koje je primio Kennedy bio onaj od Richarda Dalija, moćnog gradonačelnika Chicaga. Daly je Kennedyu rekao ove riječi. Gospodine predsjedniče, uz pomoć sreće i bliskih prijatelja, vi ćete pobijediti u Illinoisu. Kennedy će osvojiti 27 elektorskih glasova Illinoisa za manje od 9000 glasova. Izborna utrka 1960. bila je gruba i puna nepoštenih poteza. Šef FBI-a J. Edgar Hoover dostavio je Nixonu podatke o Kennedyjevom zdravlju, zapravo nizu teških bolesti od kojih je patio mladi senator iz Massachusettsa. U srpnju 1960. netko je i provalio ured Kennedyjevog liječnika. Kennedyjev tabor uzvraćao je istom mjerom. U izbornog dana netko je novinarima dostavio informaciju o Nixonovom bratu Donaldu i tajnom zajmu koji je uzeo od milijardera Howarda Hughesa. Iz Kennedyjevog tabora došle su informacije da je Nixon kao potpredsjednik intervenirao kod saveznih regulatornih agencija u korist Howarda Hughesa. Oba su tabora koristila privatne detektivske agencije kako bi prikupili kompromitirajuće informacije o kandidatima. Ali kada su zatvorena birališta i prebrojani glasovi, pokazalo se da je bilo puno gori stvari. Savezna država Teksas imala je 24 elektorska glasa. Kennedyjev kandidat za potpredsjednika bio Lyndon Johnson, senator iz te države i vođa demokratske većine u Senatu. Njegov politički stroj uoči izbora i tijekom izbornog dana neumorno je radio. John A. Farrell u Nixonovoj biografiji piše. 12 godina prije Lindon je izabran u Senat s razlikom od 87 glasova uz pomoć Amerikanaca meksičkog podrijetla koji su živjeli duž rijeke Rio Grande i glasali onako kako su im lokalni američki šefovi i njihovi pistolerosi nalagali. U nekim okruzima Hefe su uštedjeli glasačima trud i vrijeme za glasanje. Jedan okrug, Box 13, dao je odlučnu prednost, priskrbivši Johnsonu 200 novih glasova. Glasovi su dani šest dana prije nego što su se zatvorila birališta u abecednom redu i svi napisani istim rukopisom, zabilježio je Johnsonov biograf Robert Caro. U godinama koje su uslijedile nakon izbora iz 1948. Johnson je očuvao savez s Georgeom Parom, najmoćnijim okružnim šefom, i pomogao mu je da ne ode u zatvor zbog poštanske prevare. Godine 1960. Box 13 glasao je za Kennedyja s 1145 glasova. Nixon je dobio njih 45 i devet okruga koje je kontrolirao par i njegovi kolege šefovi dali su Kennedyju i Johnsonu skoro 80% svojih glasova. John Kennedy i Lyndon Johnson u Teksasu su pobjedili za nešto više od 46 tisuća glasova. George Parr i njegovi šefovi donijeli su u tu većinu više od 21 tisuća glasova. Teksas je imao još jednu posebnost te godine. Birači ili biračice mogli su zaokružiti kandidata za kojeg nisu htjeli da bude izabran. To je dovelo do mogućnosti da šefovi izbornih odbora po svojoj volji određuju koji su glasovi važeći, a koji nisu. Ako je Teksas bio sumnjiv, još je sumnjiviji bio Illinois. U njemu je izborna prevara bila 1960. kako to piše John A. Farrell, umjetničko dijelo. Richard J. Daley izabran je prvi puta za gradonačelnika Čikaga 1955. i bio je biran za gradonačelnika sve do smrti 1976. Stroj koji je stvorio u Čikagu bio je nalik na onaj koji je Johnson imao u Teksasu. I prije se u Čikagu varalo na izborima. John A. Farrell pišao ljudima poput Michaela Kene koji je imao nadimak Hinky Dink i Johna A. Coughlina koji je imao nadimak Kupalište koji su iz kockarnica, bordela i ulica dovodili skitnice, kockare, bivše kažnjenike i prostitutke da glasaju na izborima. U jednom se izbornom okrugu glasalo kroz rupu u vratima i kako to Ferrell piše, glasači bi prije davanja glasa s ruke skidali satove, prstenje i manžete. Na izborima na kojima se odlučivalo između Kennedy i Nixona, izborna prevara otišla je još dalje. Johna je Ferrell piše. Varanje je procvalo 1960. kada se Ben Adamovski, republikanski državni odvjetnik, odlučio suprotstaviti stroju gradonačelnika Dejlija. Biranje predsjednika bila je jedna stvar, ali mogućnost da se protiv sebe ima neprijateljskog lokalnog tužitelja stvarno je potakla momke na posao. Republikanci noja pisali su Nixonu kako bi ga upozorili. Zastupniku u predstavničkom domu Les Arens rekao mu je, opljačkani smo. Arens je još rekao, iskreno vjerujem u svom srcu da ste izabrani, ali glasovi nisu ubrojeni na takav način. Kennedy je uzeo Illinois za 9000 glasova. Claude Robinson, Nixonov anketar, očekivao je da će izgubiti okrug Cook u Chicagu za od 250 do 290 tisuća glasova i da će to nadoknaditi drugdje u državi. Ali rezultati u izbornoj noći dali su u pobjedu u okrugu Cook za 320 tisuća glasova. Previše da bi to nadoknadili republikanci u ostatku države. Gradske novine izvijestili su da je oko ponoći u izbornoj noći zaustavljeno prebrojavanje glasova, kao da je Daily čekao da vidi koliko su glasova republikanci dobivali drugdje u Ilinoju, kako bi po potrebi gradonačelnikov stroj mogao podesiti izborni rezultat. Theodore H. White, američki novinar i povjesničar, nazvao je izbornu noć 1960. Noć gnomova. Izvijestio da nitko nikad neće znati tko je dobio većinu 1960. jer su te noći politički lopovi krivotvorili rezultate izbora posvuda po državi. Texas i Illinois prednjačili su u izbornim prevarama. Odmah nakon izbornog dana novine u Illinoisu i Teksasu počeli su objavljivati anegdote iz izbornog dana. Nije bilo teško pronaći prazne parcele na koje su bili prijavljeni birači u Chicagu ili grobove na čijim su spomenicima bila imena i prezimena birača koji su glasali za Kennedy i Johnsona. Ta očita krađa teško je pogodila mnoge u Nixonovom taboru. Kada je Nixon predložio svojoj supruzi Pat da se obrate novinarima u izbornoj noći, Nixon je mislio reći da se za sada čini da Kennedy pobjeđuje, Pet je to s gnušanjem odbila. Ali jedno je bilo imati priče o krađi izbora, drugo je bilo pravno osporiti rezultat. Odmah se postavilo pitanje što ako i demokrati odgovore s osporavanjem rezultata izbora. Nixon je u Kaliforniji pobjedio za nešto više od 4000 glasova. U državi Mezuri spor oko osporavanja izbora moglo je riješiti samo zakonodavno tijelo to države, a ono se trebalo sastati tek iduće 1961. A bilo je tu još nešto o čemu je mislio Nixon. Ivan Thomas u Nixonovoj biografiji, objavljenoj pod naslovom Biti Nixon, piše. Nixon je bio pod pritiskom svojih kćeri. Kako uopće možeš govoriti s tim čovjekom nakon svega što je rekao o tebi u kampanji? Nixon je odgovorio da je to jedina pristojna stvar koja se može učiniti. Julie ga je prekinula. On nije pobjedio, za nisi čuo o prevarama u Teksasu i Illinoisu. Vodeći republikanci od predsjednika Eisenhowera do Lena Hola i senatora Everetta Dirksena tražili su od Nixona da razmotri mogućnost pravnog osporavanja izbora. Nixon je dopustio nekim nezavisnim skupinama da ispitaju pravne mogućnosti, ali do sredine prosinca potvrdio se njegov početni instinkt da bi osporavanje izbora bilo kontraproduktivno. Ono bi od njega učinilo lošeg gubitnika i nad novim bi predsjednikom u opasno vrijeme hladnog rata postavilo mračan oblak. Bryceu Harlow, koji je bio siguran da je Lyndon Johnson za Kennedyja ukrao glasove u Teksasu i da Nixon kao potpredsjednik ima odgovornost osigurati da zemlja ima poštene izbore, Nixon je odgovorio to bi rastrgalo zemlju na komade. To se ne smije činiti. Noći nakon izbora Nixon je zrakoplovom otputovao za Washington. Dva dana kasnije, kako bi pobjegao od Washingtonske kiše, Nixon je odletio na Floridu i otišao u Key Biscayne. Dok je večera u restoranu Jamaica Inn, došao mu je glavni konobar i rekao da ima važan poziv za njega. Nixon je uzeo slušalicu i čuo glas bivšeg predsjednika Herberta Hoovera, kojeg je otac Johna Kennedya Joseph zamolio da ugovori sastanak između Kennedya i Nixona glava klana Kennedy bojala se da bi Nixon mogao osporiti rezultate izbora. Nixon je ponudio da ode do kuće Kennedyjevih u Palm Beachu. Kennedy je rekao da nema potrebe za tim, on ima helikopter na raspolaganju i doći će u Key Biscayne. 14. studenog 1960. John Kennedy i Richard Nixon susreli su se u hotelu u Key Biscayne. Kennedy je sastanak počeo riječima, pa teško je u ovom trenutku reći tko je pobjedio na izborima. Evan Thomas piše da je Kennedy htio saznati hoće li Nixon osporiti rezultate izbora. Nixon mu je rekao da neće. I 20. siječnja 1961. John Fitzgerald Kennedy položio je prisegu za predsjednika. Nixon, bivši potpredsjednik, sjedio je pored bivšeg predsjednika Eisenhowera i mogao je čuti kako stari general škrguće zubima za vrijeme Kennedyjevog inauguralnog govora. Ali za dobrobit zemlje svi su šutjeli. To a few of us here today, this is a solemn and most momentous occasion. And yet, in the history of our nation, it is a commonplace occurrence. The orderly transfer of authority, as called for in the Constitution, routinely takes place as it has for almost two centuries, and few of us stop to think how unique we really are. 20. siječnja 1981. godine Ronald Reagan je nakon što je položio predsjedničku prisegu održao i inauguralni govor. U njemu je odmah na početku rekao riječi koje ste čuli, da se uredan prijenos vlasti, kako ga propisuje Ustav, obavlja već skoro dva stoljeća i da je to za Sjedinjene države uobičajen događaj za ostatak svijeta, to je poseban događaj ravan čudu. Reagan je tu ciljao na Sovjetski savez i na njegovo staro rukovodstvo predvođeno Leonidom Brežnjevom, koje se nije biralo na demokratskim izborima i nije im padalo na pamet da bilo kome prepuste vlast. Ali 43 godine nakon tog govora nije sigurno da će se u Sjedinim američkim državama nakon izbora dogoditi miran prijenos vlasti, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Ostalo im je koliko god su se mukotrpno oslobađali od ovlasti Velike Britanije nad sjevernoameričkim kontinentom, ostalo im je to što se zove gentleman's agreement negdje u malom mozgu, tako da kažem. Ta ideja da mi možemo svašta jedni drugima reći, ali da u krajnjoj konsekvenciji gentleman dakle pluralu gospoda, će se uvijek međusobno razumjeti. Ustav ima te točke 12, 20, 22, 23, 25, se obično spominju te e, dodatke koji preciziraju funkciju predsjednika, ali nijedan ovo nije doveo uopće u fokus razmatranja, kamoli odlučivanja, jer sad se vraća na jednog Regana, on nije imao pojma o tomu da mu nekakav Brežnjev sjedi već u Washingtonu dosta skoro iza njega, ne baš dosta skoro, 40 godina, recimo nije to tako veliko razdoblje. I da se sad doista može dogoditi da neko u Washingtonu počne vikati kopijani zagorski klipan kojeg tjeraju iz krčme, ne idem doma, ne idem doma, ne? I to je otprilike se dogodilo sa Trumpom. On je rekao, ja nisam izgubio izbore. Zašto? Jer ja nisam izgubio izbore. Zašto? Jer ja nisam izgubio izbore. Sve je da sad o tomu da vi dođete, kažete mi, poštovani gospodine Puhovski, Trump ili kako se zovete, ja sam ovlašten, vam prenesem rezultate eh, izbornog postupka koji pokazuje da ste vi izgubili izbore, pa ću vas lijepo ljubazno zamoliti 20. siječnja kad se to već događa. Iduće godine pozdravite se s gospodinom gospođom novim predsjednikom i diskretno se uputite na svoje ladanje, vi imate već negdje svoje imanje u kojem ćete biti i stvar je To je uvijek funkcioniralo funkcionirala na koncu zapravo i s Trumpom, ali se po prvi puta doista taj strah, koji je već pomalo bio na neki način legendarna kategorija, nerealna, realna. Tu se nešto pričalo, bao, bao, ima nekakve vještice, nekakve grozote, opasnosti po demokraciju, ali to više da plašiš malo djecu, na jedan put imate situaciju da Nancy Pelosi razgovara sa zapovjednikom američke vojske i koje daje časnu riječ da ništa protuzakonito i nemoralno neće učiniti. Da sam ja Nancy Pelosi, ja bi se posebno preplašio kad bi mi šef armi rekao da neće učiniti ništa nemoralno, jer ovo nemoralno može biti isto jedna dosta nejasna kategorija, ali dobro, ispalo je dobro. On je zapravo rekao, nećemo slušati Trumpa ako nam naredi da jurišamo na, na zgradu senata nešto slično. Dakle, došlo je do toga. Došlo do toga su oni sjedili, ljudi od recimo petog do desetog mjesta na rang listi moći u SAD, su sjedili doslovce pod pisačnim stolovima, štićeni tijelima svojih suradnika ih ne daju, a okolo riše neki potpuno sumnjivi tipovi, od kojih neki imaju oružje, neki nemaju oružje, neki razbijaju, neki ne razbijaju. To je nešto što ste vidjeli u Narodnoj skupštini u Beogradu, u Bukureštu, u ovakvim nekakvim, recimo tako, divljim e, sredinama, ne baš u Washingtonu. Dakle, pokazalo se da je ta finoća, taj gentleman's agreement, nešto što je zaista jako dobro funkcioniralo, svaka čast, ali očito funkcionira tako dugo dok neko kaže, ali predstavlja, ja nisam gentleman. Vi očekujete od mene da se džentlmenski ponašam ja ću eto pristati na to, a to Trumpu <laughs> nije bio problem, da kažem prosto ja nisam gentleman, ja sam Trump koji hoće svaku šansicu koja postoji iskoristiti, zakon mimo zakona, vi ste krivo brojali, vi ste krivo brojali, jer njemu naprosto činjenice nisu bitne. Baltazar je babilonski kralj čija se gozba opisuje u Bibliji u knjizi o Danielu. Baltazarova gozba odigrala je važnu ulogu u američkim predsjedničkim izborima 1884. na kojima su demokrati za svog kandidata istakli Grovera Clevelanda, a republikanci Jamesa J. Blaina. Cleveland je bio odvjetnik koji je osam godina bio šerif okruga Iri u državi New York. Nakon toga bio je gradonačelnik Buffalo i guverner države New York. Već kao šerif bio je na glasu kao nepotkupljiv. Kao gradonačelnik dobio je nadimak veto, jer je često odbijao skupe prijedloge trošenja javnog novca koje smatrao nepotrebnima. Bez pomoći stranačkog stroja kandidirao se za guvernera i pobjedio. Nasuprot njemu, Blaine je bio više desetljetni washingtonski insider, zastupnik u predstavničkom domu, senator i na koncu državni tajnik. Kako je biblijski Baltazar ušao u američke predsjedničke izbore, opisuje Richard White u povijesti Sjedinjenih država tijekom rekonstrukcije iz zlatnog doba 1865-1896. Blaine nije sebi učinio uslugu kada je otišao u Delmonikos na večeru s milijunašima koji su ga podržavali. Joseph Pulitzer i sam milijunaš ukrasio je naslovnu stranu svog dnevnika World s karikaturom koja je imala naslov Kraljevska gozba Baltazara Blaina i Kraljeva novca. U prednjem planu karikature bila je siromašna obitelj koja je molila hranu. U drugom planu veliki stol prepun jela i pića, za kojim su sjedili najbogatiji ljudi Sjedinjenih država. Na natpisu je pisalo Počast Memonu. Pulitzer je poistovjetio vodeće ljude na tom banketu Gulda, Carnegiea, Johna Jacoba Astora, de Pua, H.M. Flaglera i ostale s Wall Streetom, s njujorskim i kalifornijskim bankama, s monopolom i nejednakošću. To su bile vladajuće osobe američkih financija i korporativnog kapitalizma. Jelovnik, koji je postao izborni materijal koji su dijelili demokrati, bio je zapravo suzdržan za Delmonikos. Blainov banket neumoljivo se nastavljao počevši od kamenica, kroz juhe od plodova mora, predjela, tri vrste ribe, govedine, šerbeta, peradi i deserta. Jelo prije deserta uhvatilo je bit toga doba. Strnadica je ptica slična zebi, ptica pjevica teži manje od unce, ali kada je zatočena u kutiju bez svjetla, ona će se prežderavati prosom, grožđem i smokvama i povećati svoju masu dok ne dosegne četiri unce. Kuhar je onda utope u armanjaku, ispeku i flambiraju. Prisutni na objedu jedu ih cijele, s iznutricama. Zašto je karikatura s naslovom Kraljevska gozba Baltazara Blaina i Kraljeva novca bitna? Grover Cleveland pobjedio je u državi New York za manje od tisuću glasova. Razlika je bila tako mala da je puno toga, pa i ta karikatura u tiražnom Worldu mogla donijeti odlučnu prevagu. A pobjeda u New Yorku donijela je Clevelandu i bijelu kuću. Grover Cleveland još je po nečemu poseban. Svi američki predsjednici imaju redni broj. Joseph Biden je 46. predsjednik po redu. Jedino Grover Cleveland ima dva broja, 22 i 24. Razlog za to da je on jedini američki predsjednik koji se nakon izbornog poraza i četiri godine čekanja opet kandidirao i pobjedio. On je bio predsjednik od 1885. do 89. i od 1893. do 97. Ali, nije samo Trump. Doista je stvar u tomu. I to treba uvijek iznao reći koliko god se skandalizirali takozvani zagovornici superiornosti Zapada danas i od Ruski predsjednik se danas bira na način koji je manje nedemokratski nego američki. To što je pitanje medijskih sloboda i općenito političkih sloboda Rusiji na toj razini da on može kontrolirati atmosferu koju će biti zabran, je druga stvar. Ali on se doista bira po broju glasova koji su pali na izborima, a izašli su iz ruku građanke i građana Ruske federacije. Ovdje se događa to da imamo potpuno paradoksalne situacije u kojima doista više nije jasno hoćete li vi pobijediti sa većim brojem glasova. Ima tu tih nekoliko primjera. Recimo, Trump je 2016. godine imao 2 milijuna 850 tisuća glasova manje od Hillary Clinton. I bio je zabran. George W. Bush je imao 540.520 glasa manje od Al Gora 2000. Benjamin Harrison davno 888. imao 95.713 glasova manje od Grover Clevelanda. Tad su glasovi, bilo puno manje glasova, to je puno više značilo. Dakle, to je doista jedan neobičan model u kojem sam ja dobio više glasova, a neko drugi je zapravo pobjedio iz predstavništva. To je jedan doista neobičan model i tu se otvara doista širok prostor za razne manipulacije. Jer tu onda ja imam opet opterećenje, ne samo s tim nekakvim gentleman's agreement da ću se ja pokupiti kad se izgubi na izborima, nego prije toga gentleman's agreement, a sad imamo i dame, pa onda mora biti ladies agreement, da će predstavnici podržavamo doista se ponašati kako to se očekuje, a prije toga da će se glasove korektno brojati. I s tim korektnim brojem smo imali kod Al Gora, recimo, velikih problema, to je sad već 20 godina, gdje se pokazalo da je bilo e, u najmanju ruku neobičnih stvari, baš na Floridi. Ali za peh je guverner Floride bio brat od jednog od kandidata, <laughs> neme, W. Busha, tako da je stvar bila još komplicirana. Opet nešto što bi se očekivalo na nekim balkanskim državicama da se događa, a ne baš u koljevci moderne demokracije. Međutim, to samo pokazuje koliko god se mogli kad kad s pravom tomu rugati, koliko taj model zapravo dobro funkcionira. U Nacu svim tim nedaćama oni su se izvukli iz toga i imali ste doista situaciju kojim je izdržao, tako da kažemo, iskušenje vremena. To je najviše što se jedan sistem može reći. Jedan od najupornijih u razotkrivanju prevara na izborima bio je Earl Mazo, novinar New York Herald Tribuna. Početkom prosinca 1960. Richard Nixon nazvao je Maza kako bi s njim razgovarao. New York Herald Tribune već je objavio nekoliko Mazovih članaka o prevari. Mazo se nadao da će mu taj serijal donijeti i prestižnu Pulicerovu nagradu. Nixon je Mazu rekao, Earl, pišeš zanimljive članke, ali nitko ne krade predsjedništvo Sjedinjenih država. Naša zemlja ne može podnijeti agoniju ustavne krize. Mazo koji je napisao Nixonovu biografiju mislio da se Nixon šali. Nixon se nije šalio. Hladni rat bio je u tijeku i nije se moglo dogoditi da se zbog izborne prevare izbori u Sjedinim državama dovedu u pitanje. Kada nije uspio razuvjeriti Maza da odustane od priče, Nixon je nazvao urednike i vlasnike New York Herald Tribuna i oni su prekinuli serijal priča o nepravilnostima i prevarama na izborima 1960. John A. Farrell piše. Nixon je bio mudar što nije osporio rezultate izbora. Još je bio mlad, njegova budućnost bila je svijetla i nije htio da bude obilježen, baš kada se činilo da se otresao nadimka prevrtljivi dik kao loš gubitnik. Nakon nekoliko dana počeo je pisati memorandume, analizirati uzroke poraza na izborima 1960. i sastavljati planove za uzvrat. Odbio je Kennedyjevu ponudu da uzme diplomatsko mjesto i ljubazno je predsjedao, kao što to potpredsjednici i trebaju učiniti, svečane objavi rezultata glasanja elektorskog koleđa. Nakon toga posjetio je Kapitol, sada kao obični građanin. Kako je kasnije napisao, misao je projurila u mojem umu nesvjesno, ali me skoro svladala. Vratit ću se. Nixon nije odustao od politike. Godine 1968. izabran je za predsjednika Sjedinjenih država, reizabran četiri godine kasnije, kada je pobjedio u 49 saveznih država. Njegov protukandidat, George McGovern, pobjedio je samo u jednoj, u Massachusettsu. To opet prvo problem onog što zovemo trenutka prelaza ja sam kandidat, ja sam političar, važan, tako dalje, ali drugorazredni političar, u jednom trenutku ja skačem u kvaliteti, na višu energetsku razinu, višu putanju, što bi se reklo, i postajem predsjednik. I svatko normalan će sebe pogledati u ogledalo i reći sad si ti predsjednik najmoćne države, najmoćni predsjednik i tako dalje. Htio bih ući u povijest, to je formulacija koju svi oni imaju i Nixon u tom kontekstu, kao netko tko nije sitničario. On će postojući ući u povijest zbog drugih krupnih baš grešaka, ali ovdje je bio doista čovjek koji je rekao stabilnost poredka je bitna. To što drži SAD da funkcionira, upravo ta gotovo uvijek 90% vremena potpuno nepotrebna, potpuno histerična e, spremnost da budemo na, na prstima i čekamo da se nešto dogodi, iako se ništa neće dogoditi. A jedan posto se to doista može dogoditi, onda smo mi eto pripremni na to što se dogodilo. Tu je e, se pokazalo Dakle, da to stalno svrtanje preko ramena da vidimo hoće li nam neko iza leđa nešto napraviti je očuvalo sustav. A ono je interno unutar ljudi koji su kandidati i kandidatkinje tražilo upravo taj gospodski postupak. Da neke stvari se ne radi. Recimo, bilo je rasprava o tomu je li Kamala Harris povredila dogovor ili nije bilo dogovoreno da se njih dvoje rukuju. I bilo je potpuno očito prije na njihove debate da je bio Trump zateče, nije znao točno što da radi, a ne usudi se ipak ne pružiti ruku, toliko hrabrosti nema. I ona je naprosto došla k njemu, huliganski dala mu ruku i onda se na svoje mjesto. Prije 30 godina Bush stari je bio kandidat protiv Djukakisa, koji je bio jedan pristan čovjek, notabene prvi pravoslavac koji je bio kandidat na američkim izborima, ali je bio šest inča niži. Zato je njegova ekipa tražila u tom sučeljavanju da oni svaki dođu s jedne strane na svoje govornica, da se ne susreću jer bi se ta razlika previše vidjela. Međutim, Bush je preko toga prešao i nakon razgovora došao k njemu, dao mu ruku i zagrlio ga. U najstarijoj demokraciji na svijetu takve stvari funkcioniraju. Dakle, nije Bush baš bio e, jako pristojan iako je bio puno pristojnic u sina u mnogu čemu kao predsjednik, ali je to bio, tako da kažemo, preveliki zalog previsoko lopta da je pustimo, da je ne iskoristimo. Te male prevare, te male povrede fair playa se naprosto moraju računati. Dakle, imamo te situacije koje pokazuju da se nikad ne može sve normirati. E, recimo, Trump nije čestitao, on je prvi predsjednik koji nije čestitao e, Bidenu nakon što je izgubio izbore, što se tada smatralo potpuno neupitno. Opet bi se rekao, prije deset minuta nazvao me i tako dalje. Na taj način se obično oglašavala pobjeda. Dakle, to je znak moje pobjede. Da mi je gospodin Nixon, već koji drugi izgube, Al Gore i tako dalje, čestitao priznaći poraz. To je nešto što je recimo Trump nije napraviti. Pokazalo se, ponavljam opet, da ta ideja da imamo ljude, što bi se reklo u staljinističkoj tradiciji, posebno kova kao kandidate, koji će se, tako da kažem, nadljudski izdići iznad svojih osobnih ograničenja, frustracija, pa i omraza, funkcionirala je i funkcionira jako dugo, ali s nekim malim prekidima. U siječnju 2000. godine Donald Trump, tada samo poslovni čovjek i redovan član kruga slavnih i bogatih, takozvanog jet seta, posjetio je saveznu državu Minnesota kako bi pomogao Jesse Venturi, bivšem Hrvaču, sada guverneru Minnesote, da prikupi novac za reformsku stranku. U Brooklyn Parku u trgovačkoj komori priređena je večera na kojoj je sudjelovalo oko 200 ljudi. Ulaznica za večeru iznosila je 100 dolara. Trump je na toj večeri održao govor o kojemu je za New York Times izvijestio novinar Michael Janovski. U govoru se dotaknuo gradonačelnika New Yorka Eda Koča, Sjeverne Koreje, Fidela Kastra, Japana, Rusije, ali i republikanskih kandidata za predsjednika Sjedinjenih država. O njima je rekao, oni su gubitnici, tko k vragu želi ovakve osobe za predsjednika. Od tih republikanskih kandidata brzo se izdvojio George Bush mlađi, guverner Teksasa i sin predsjednika George Busha starijeg. Demokratska stranka kandidirala je na izborima 2000. Clintonovog potpredsjednika Ala Gora. Izbori 2000. kako to piše James Patterson u svojoj povijesti Sjedinjenih država naslovljenoj Neumorni div, nazvali su Seinfeld izborima. Larry David i Jerry Seinfeld opisali su svoju humorističku seriju kao seriju o ničemu. Tako su izgledali izbori za predsjednika 2000. Ali ti su izbori postali zanimljivi kada su se zatvorila birališta. James Patterson u knjizi Nemirni div piše. U izbornoj noći mnoge su države imale tjesne izborne utrke i nije bilo moguće proglasiti pobjednika. Bilo je nemoguće predvidjeti koji će kandidat dobiti potrebnu većinu, 270 od 538 elektora. U 1949 većina je glavnih televizijskih mreža na temelju lošeg tumačenja izlaznih anketa izjavila da je Gore pobjedio na Floridi. Više od 6 sati kasnije u 2.16 ujutro Fox News, konzervativna televizija, objavile da je Bush pobjedio u toj državi, time i na izborima, nakon čega su ABC, CBS, NBC i CNN učinile to isto u sljedeće četiri minute. Ipak, kasno toga jutra televizijske mreže priznale su da je rezultat još uvijek neizvjestan. U sljedećih nekoliko dana, dok je bitka na Floridi zaokupljala medije, Bushovi podržavatelji podsjećali su Amerikance da su svi važni voditelji vijesti proglasili njega za pobjednika. Kada je Gore čuo da su mreže za pobjednika proglasile Buša, nazvao ga je kako bi mu čestitao, ali onda su mu suradnici rekli da još uvijek ima dobre šanse za pobjedu na Floridi. Onda je on ponovno nazvao Buša i rekao mu Okolnosti su se dramatično promijenile nakon što sam vas nazvao. U Floridi se još uvijek ne može proglasiti pobjednik. Bush je odgovorio da su njega mreže proglasile za pobjednika i da mu je njegov brat Jeb, koji je bio republikanski guverner Floride, rekao da su brojke na Floridi dobre. Vaš mlađi brat, rečeno je da je Gore odgovorio, nije konačni autoritet u tom pitanju. Nakon izbornog dana uslijedilo je 36 dana političkih i pravnih manevara, kojima je cilj bio proglašenje pobjede na Floridi. Kada je počelo ponovno prebrojavanje glasova, postalo je jasno da strojevi za glasanje nisu najbolji. Problem je bio i s glasačkim listićima, a onda i s tim strojevima. Neki su ljudi probušili više rupa u glasačkom listiću. To se nazivalo nadglasovi. Puno glasača nije do kraja probušilo rupu na glasačkom listiću. To se pak nazivalo podglasovi. Spornih podglasova bilo je 61 tisuća, spornih nadglasova 113 tisuća. Na Floridi je te 2000. na predsjedničkim izborima glasalo 5,9 milijuna glasača. Odmah nakon izborne noći počela je pravna i politička borba za pobjedu na Floridi. James Patterson piše. Od početka podržavatelji Busha, vođeni bivšim državnim tajnikom Jamesom Bakerom, radili su u postizbornim borbama na Floridi kao discipliniran tim. Za razliku od njih, demokrati vođeni bivšim državnim tajnikom Warrenom Christopherom bili su oprezni, ponekad čak i defetistički raspoloženi. Bakerov tim oslanjao se posebno na pokušaje Buševa brata Džeba i na od republikanaca kontrolirano zakonodavno tijelo koji su čekali spremno ratificirati republikanske elektore. Savezni zakon tvrdili su republikanci odredio je 12. prosinca, šest dana prije nego što su američki elektori trebali glasati, kao rok nakon kojeg kongres nije smio dovoditi u pitanje otprije potvrđene elektore. Ako je Gor tražio ručno prebrojavanje glasova, republikanci su jasno planirali obratiti se za pomoć sudovima u pokušaju da zaustave takav proces ili ga privežu uz parničenja, tako da se nijedna rezolucija o tim sporovima ne može donijeti do 12. prosinca. Demokrati su tražili da se ručno prebrojavanje glasova obavi u četiri izborna okruga na Floridi u kojima su bili dominantni demokrati. To su pravdali tvrdnjom da zakon ne dopušta prebrojavanje glasova u cijeloj državi, već samo u okruzima gdje su se dogodile greške u brojanju glasova. Republikanci su odgovorili optužbom da je to namještanje prebrojavanja glasova. Vrhovni sud Floride dao je za pravo demokratima. Republikanci su odgovorili da je to odluka suda u kojem većinu imaju sudci imenovani od demokratskih guvernera Floride. Tim Jamesa Bakera žalio se na odluku Vrhovnog suda Floride na Vrhovnom sudu Sjedinjenih država. Tamo je pak većinu učinilo pet sudaca koji su imenovali republikanski predsjednici Reagan i Bush stariji. Taj vrhovni sud 12. prosinca zaustavio je prebrojavanje glasova na Floridi, odlukom za koje je glasalo pet sudaca. Četiri suca su bila protiv. U tom je trenutku George Bush mlađi na Floridi imao 537 glasova više od Ala Gora u izdvojenom mišljenju sudac Vrhovnog suda John Paul Stevens, kojeg je u sud imenovao republikanski predsjednik Ford, napisao je Iako možda nikad nećemo znati identitet pobjednika na ovogodišnjim predsjedničkim izborima, identitet gubitnika savršeno je jasan. To je povjerenje nacije u suce kao nepristrane čuvare vladavine zakona. Dakle, sad imamo dodatnu situaciju koja je zaoštrena na razini da Trump ima sad dvotrećinsku većinu u Vrhovnom sudu, što se jako rijetko događalo zadnjih decenija u SAD i da je tu moguće da će se sud doista naći u teškoj situaciji. Uz napomenu da nisam sasvim siguran da bi se kod tog odlučivanja moglo baš direktno na 6-3 preslikati odnos, jer će se ipak možda neko naći ko će razmisliti o tomu kako će mu ili kako će ime ući u povijest, pa tu treba biti oprezan. Međutim, tu imamo jedan paradoks u SAD. Kako mi imamo zapravo jedan polufeudalni model izbora u kojem prosta raja, <laughs> što bi se reklo, nije dovoljno dobro da joj se da da samo odluči, nego preko posrednika treba odlučivati, dakle modifikatora recimo tako. Svi pokušaji da se tehnički napredi sustav glasanja su dovoljni do većih poteškoća. Dakle, tu će biti sigurno poteškoća, međutim, opet je pitanje u kojem će se to državama događati, jesu li tamo ovi ili oni e, guverneri i hoće li Trump zagrijavati atmosferu na ulicama. To je u ovom, ovom trenutku ključno pitanje on još uvijek ima dobre šanse biti izabran za predsjednika SAD po onom što sad znamo u najkorektnim uvjetima. Po ovom modelu preko kolegija on ima elektorskog kolegija realnu šansu biti izabran. Međutim, imaju naravno i Kamala Harris. Dakle, tu je sad pitanje kako će ko progutati tu situaciju i kako će se na nju reagirati. Dodatni element koji se sad posto za posjetu pojavljuje, vidimo i kod nas, je takozvani ruski utjecaj, koji je isto nešto što je veoma vjerojatno dobrim dijelom pretjerivanje, ako ne izmišljotina, ali lako je moguće da u tom izmišljanju ima i nekih elemenata istine. Slično bismo mogli opet dogoditi. Srećom, demokratska, uvjetno lijevo, uvjetno liberalna strana je još uvijek manje sklona teorijama zavjere, pa se valja nadati da oni neće previše inzistirati ako Trump pobjedi na tomu da su to Rusi izazvali. Ali se nakon ovog nedavnog atentata na Trumpa, odnosno pokušaja atentata, pokazalo da i ovi na ljevici ili liberali imaju smisla za teorije zavere. Oni sad zbilja tvrdili da on sam sebi uredio taj pokušaj koji bi morao imati nekog supermena snajperista koji na 300 metara i 200 metara na 3 mm pogađa kad ovaj makne glavu, da ga ne pogodi sasvima, da ga malo po uhu odere da bi dobio znak krvi koji će mu eventualno donijeti neke bodove, to doista morate imati e, talent za teoriju zavjere i pokazalo se da se ovaj najniži aspekt političkog života mukotrpno, ali nezaustavljivo širi. Da su teorije zavjere sve šire prihvaćene, da one više nisu samo desničarske, ako naravno desnice dalje vjerljivo vodi u tomu, i da one doista kontaminiraju razinu političkog diskursa. U ljeto 1999. pojavila se glasina da će se tada 53 godine star građevinski poduzetnik iz Njujorka po imenu Donald Trump kandidirati za predsjednika Sjedinjenih država. Nije to bio prvi put da se on poigrava s tom idejom. Još 1987. on je otputovao New Hampshire, saveznu državu s kojom počinje sezona primarnih izbora i tamo su ga dočekali natpisi Trumpa za predsjednika. Trump je dao izjavu da se nije došao kandidirati, već mu je dosta da Sjedinjene države druge zemlje udaraju kako god žele. I dao je prijedlog da se budžetski deficit riješi tako da zemlje poput Njemačke, Japana, Saudijske Arabije i Kuwaita plate ono što su dužne Sjedinim državama. Od te kandidature nije bilo ništa. Godine 1999. činilo se da bi se Trump mogao kandidirati. Do tada on je bio, kako se to govorilo, kontroverzni poslovni čovjek, stalni član bogatih i slavnih, ali pokušaj opoziva predsjednika Billa Clintona od njega je napravio i političkog komentatora. 12. veljače 1999. Senat je odbio prijedlog predstavničkog doma za opoziv predsjednika Clintona. Glavni razlog za opoziv bila je Clintonova veza s Monikom Levinski. Nacionalne televizijske kuće tražile su i savjet Donalda Trumpa u toj situaciji. U emisiji NBC-a, jedne od tri nacionalne televizijske mreže, Hardball sa Chrisom Matthewsom, Trump je savjetovao Clintonu da se pozove na peti amandman i još je nadodao da bi imao više poštovanja za predsjednika da je spavao s nekim supermodelom, a ne s Monikom Levinskim. Te 1999. Trump je objavio knjigu Amerika koju zaslužujemo. U njoj je bilo poglavlje Trebam li se kandidirati? Jill Lepore u knjizi Ove istine, povijest Sjedinih država, piše. Trump je točno znao što želi. Rekao je da će odabrati Opru Winfrey za svoju potpredsjedničku kandidatkinju. Politički establishment se smijao. Gospodin Trump pokušava odrediti imali mjesta u američkom političkom životu za nevaljalca, izvijestio je New York Times. Ali Trump je znao da su Amerikanci razočarani. Razmatram trebam bi se kandidirati samo zato jer sam uvjeren da su glavne političke stranke izgubile svoj put, objasnjuje. Republikanci, posebno oni u kongresu, taoci su svog desnog krila. Demokrati su taoci svog lijevog krila. Ne čujem da netko govori za radne muškarce i žene u centru. Postoji vrlo malo dodira između briga i interesa običnih ljudi i agenda političara. Trump se hvalio svojom legendarnom sposobnošću da sklopi posao ali prava privlačnost za glasače, kako je rekao kolumnistici Maureen Dowd, njegove osobnosti i seksepil. appeal. Mislim da je jedina prava razlika između mene i drugih kandidata, rekao je, što sam ja iskren i moje su žene ljepše. Ozbiljni politički komentatori smatrali su da je njegova kandidatura luda, smatrali su da je on lakrdijaš. Jedina stvar koja stoji između Donalda Trumpa i predsjedništva, napisao je kolumnist Mark Shields, je zdrava prosudba američkog naroda. U siječnju 2000. web stranica The Donald 2000 bila je na prodaju. Od kandidature nije bilo ništa. Do novog pokušaja da se Trump kandidira za predsjednika trebalo je proći 16 godina. Ovoga puta Lakrdijaš je dobio nominaciju Republikanske stranke za predsjedničkog kandidata i onda još i pobjedio na izborima. S Donaldom Trumpom u Bijeloj kući američki politički život uzeo je novi, neočekivani smjer. Sve to dakle ostavljam po strani i vratit ćemo se na ovo. Imaćemo situaciju u kojoj će trebati reći netko je pobjedio. Jer ima 270 elektorskih glasa. Za mir u SAD bi bilo sigurno bolje da bude to Trump, jer nije uopće zamislio da bi demokratska stranka i približno takvu gužvu mogla dignuti nakon poraza kao Trump. Međutim, postoje drugi <laughs> elementi osim toga koji bi mogli eh, argumentirati stav da bi bilo bolje za SAD da pobijedi e, Kamala Harris. Jer je Trump, nemojmo zaboraviti, u dva navrata precizno obećao da će prvi dan nakon preuzimanja vlasti počistiti što treba počistiti. To je tradicionalno to ono što se e, vezivalo davno 1917. uz Trotskoga, ali to se opet vezivalo s revolucionarne situacije. I vezivalo se, ako čitate Šekspira, naravno uz familjarno monarhističke borbe na, na engleskom tronu ali da u modernoj situaciji koja se zove demokratskom imate razloga za strepnju da će novo izabrani predsjednik SAD prvog dana početi čistku, to je doista paradoksalno. A bilo bi ipak pretjerano reći da oni koji to sad osjećaju, taj strah, su histerični, da su skloni mani gonjenje ili tako dalje, jer nije sigurno da on to neće učiniti. Dakle, imamo situaciju koju ponavljam opet. Najjednostavnije je bilo da bude uvjerljiva pobjeda što je u ovom trenutku se već, ja mislim, može reći praktički nemoguće. Ali ako to ne bude tako, onda doista treba očekivati veliku napetost. To više što vrh demokratske stranke neće biti sklon avanturama. Ali pitanje koliko je na razini ulice Trumpovsko desno ludilo zarazilo drugu stranu. Koliko je to političko ludilo zarazna bolest koja hvata ove druge koji su protiv njih, ali smatra se protiv njih ne može drukčije boriti nego na njihov način. Ili što je rekao Ignacio de Loyola, s vukovima se zavija kao vuk, to je ta legendarna formula. Godine 1974. Hannah Arendt dala intervju francuskom piscu Rogeru Herreri. Kada su razgovarali o totalitarizmu, Hannah Arendt rekla je ove riječi. Totalitarizam počinje s prezirom prema onome što imate. Drugi je korak ova pomisao – Stvari se moraju mijenjati bez obzira kako. Sve je bolje od onoga što imamo. Veliki broj ljudi u Sjedinim američkim državama, ali i drugdje sve češće misli da se stvari moraju mijenjati pod svaku cijenu. Pitanje je može li Demokratska republika preživjeti takvu promjenu. Postoji priča o susretu Benjamina Franklina i Elizabeth Willing Powell. Franklin je sudjelovao na Ustavnoj konvenciji u Filadelfiji gdje se pisao novi Ustav Sjedinih država. Elizabeth Willing Powell na ulici strela je Franklina i pitala ga, pa doktore, što ćemo imati, republiku ili monarhiju? Franklin je odgovorio republiku ako ju možete očuvati. Brzo ćemo saznati može li se očuvati Američka republika, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Ona je imala toliko pravo ukoliko je ovo tako se više ne može živjeti značilo da sam spreman odustati od normalnog života ili uopće od života da bi se situacija prekinula. Dakle, ja sam došao do razine očaja u kojoj je moj egzistencijal primarni koji se zove život više nije primarni nego sekundarni u odnosu na kvalitetu života ako ne moje onda drugi. S druge strane, mi smo, ili ja sam, nažalost zbog godina, netko ko nije samo iz povijesti vidio da države nastaju i nestaju, nego je proživio to da države nastaju i nestaju. I pokazalo se da su nastale ogromne promjene, a da istovremeno se ta narav političkog procesa nije promijenila. Dakle, vi imate, kad gledate danas politički žargon u Hrvatskoj ili u Rumunjskoj ili u Poljskoj, Estoniji i tako dalje, puno elemenata iz starog modela. Ne samo kod Putina, nego kod ovih pravih, tako rekoć, demokrata, ne govorim sad o Orbanu i drugoj, nego kod ljudi koji jesu demokratski političari i političarke imaju demokratsku legitimaciju, još uvijek imaju neke od obrazaca koji su bili obilježe starog političkog života. Ta inertnost obrazaca političkog života je ono što je, mislim, najčvršći element održavanja poretka. To je ono što otežava da on režim, da stari režim propadne, kako se e, govorilo u Francuskoj revoluciji, jer je Francuska revolucija morala srušiti i režim i ubiti kraj, da bi se on raspel. Se pokazalo da bez toga naprosto revolucionarna pripovjedanja u konventu nisu dovoljna za radikalnu promjenu koju su oni htjeli, dakle političku i socijalnu. U SAD se, opet se vraćamo na ono što je žuljalo očeve osnivača, a i očito su znali zašto ih to žulja. Sve to svodi na dva pitanja. A, održivost federacije, dakle zajednice zajednica, mogu li te zajednice unutar ove zajednice ostati skupa. Tu bi dakle trebalo doći do zaoštravanja svjetonazorskih razloga do razine u kojoj se smatra da nedopustivo živjeti recimo u zajednici koja dopušta ubijanje nerođene djece, dakle iz jedne varijante gore, to je onda pobačaj, pa zbog toga odatle izlazimo. S druge strane je pitanje održivosti koje po mom sudu će odlučivati. ima li te eventualno samostaljene države ikakvu šancu u svijetu danas? A tu je jačanje Kine i jačanje Rusije po mom sudu fantastičan amalgam za SAD. Jer u ovom trenutku doista ideja da bi se rasturilo tu zajednicu koja ovakva kakva je, ima poteškoća izići na kraj s Kinom i Rusijom. Na bilo koji omjer 2, 3, 5 dijelova se čini toliko iracionalnim da mislim da to čak ni Trumpu ne bi palo na pamet. I utoliko mi se čini da će biti moguće, ponavljam opet, pogotovo ako Trump izgubi, bit će balansiranja na rubu, ali će nekako uspjeti odplesati na toj žici na drugu stranu kanjona ili Fifth Avenue ili gdje već taj, tu žicu imaju i nastaviti dalje. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.